Ne prestajemo se diviti riječima Allaha subhanahu wa ta'ala wa inneke la'ala huluqin azim. Doista si ti, o Muhammede, na posebnom stepenu morala iz emisije u emisiju govorimo o obhođenju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam s, na, s raznim kategorijama ljudi ispoznajemo veličinu Allahove dželle vala milosti oličene u Muhammedu sallallahu alihi wasalam koliko nam je Allah dželle vala poslao milost ukazao blagodat šaljući nam za poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Doista je Allah rekao istinu, a ima li nekoga da istinitije govori od Allaha jalla wa'ala, rekao je istinu kada je rekao uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi o poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I doista mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima sa svim ljudima. Naprotiv, ne samo ljudima, već i drugim svjetovima, ne samo ljudskim svijetom, već i drugim, Allahu poslanik alihi salatu wasalam najljepše se obhodio. Milostivo, blago, osjećajno, razumijevao je druge, ispunjavao njihove potrebe, malo ih razvedrio, nastojao razvedriti, olakšati im, makar riječju svojom, osmijehom makar, ako ne bi mogao konkretno fizički da im pomogne, ispuni njihovu potrebu. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je različite. Odlikovao nas je jedne nad drugima. Napravio je razliku među nama u vjeri, imanu. Napravio je razliku među nama, stvorio nas je različite po izgledu, po boji kože, i mnogo čemu drugom. Neke svoje robove, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti i njegovog sveobuhvatnog znanja, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je određene svoje robove ljude s posebnim potrebama. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ih je i svoje mudrosti i svoga sveobuhvatnog znanja s određenim potrebama, odnosno nešto im je uskratio što je drugim svojim robovima dao. Nešto im je uskratio od njihovih tjelesnih sposobnosti, od njihovih tjelesnih organa i sl. Nekima je uskratio vid, nekima je uskratio sluh, neke je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, došli su na ovaj svijet bez određenog organa i sl. Allah subhanahu wa ta'ala dao je to i svoje mudrosti. Međutim, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže da nam je ukazao brojne svoje blagodati, toliko nam je ukazivao i ukazao svoje blagodati da kada bismo ih brojali ne bismo ih mogli nabrojati. Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala čak i takvim osobama, osobama s posebnim potrebama, osobama sa određenim stepenom invaliditeta, invaliditeta, osobama sa određenim poteškoćama. I takvim osobama čak Allah subhanahu wa ta'ala ukazao je svoje blagodati. Pa počesto možemo naći osobu kojoj je uskraćen vid, osobu koja je slijepa, koja ne vidi, možemo naći takvu osobu da ima i te kako veliko, ogromno pamćenje, posebno pamćenje da dobro pamti, da dobro čuje na veliku udaljenost i sl. Zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala i takvim osobama i takvim kategorijama ljudi s posebnim potrebama ukazao je brojne svoje blagodati. Pojedini ljudi kažu zbog čega s takvim osobama koji su invalidi, koji imaju posebne potrebe, zašto se družiti s njima? Zašto biti u njihovom društvu, u njihovoj blizini? Okreni se, uživaj u svome životu. Tragaj za omladinom, tragaj za nekim ko će tebe razveseliti. Zašto da ja sjedim s takvim ljudima? Ovo su riječi neukih. Ovo su riječi neznalica. Ovo su riječi onih koji se ne boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su riječi onih koji se ne pripremaju za sudnji dan ovo su riječi osoba, ljudi koji ne nalikuju ljudima, koji ne nalikuju ljudima. Ovakvo razmišljanje, ovakav govor, ovakve riječi nisu svojstvene osjećajnim ljudima. Zato Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam bio je potpuno drugačiji. Svojim primjerom je pokazao kakav vjernik treba da ima odnos sprem ovih osoba koje imaju posebne potrebe, koje imaju određeni stepen invaliditeta kod sebe, koje imaju određene poteškoće u svome razvoju, kojima su uskraćene neke blagodati, tjelesne sposobnosti. Allahu poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wa salam na poseban način obhodio se s takvim osobama. U nekoliko tačaka kroz desetak tačaka upoznajmo se s Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallame i njegovim obhođenjem sa ovakvim osobama, osobama s posebnim potrebama. Prije svega, Allahov poslanik alihi salatu wasalam družio se s takvim osobama mnogo, nije ih izbjegavao, vidjet ćemo, dakle, čak ih je postavljao na posebne položaje, čak na svoje položaje davao im je svoju funkciju. Kada bi on trebao negdje da ide, takve osobe, upravo takve osobe bi ga mijenjale. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu sam nije ih izbjegavao, družio se s njima, bio u njihovoj blizini, naprotiv Allahov poslanik alaihi salatu sam zbog jednog od takvih svojih ashaba s posebnim potrebama, Ibn Umi Mektuma je ukoren, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada je pozivao jednog od velikana Kurejšija, od mušrika mnogobožata i želje da taj primi islam. Pa ukoliko on primi islam i drugi će se povesti za njim, njegovi, oni koji ga slijede, ukoliko taj uglednik iz reda Kurejšija, mnogobožac primi islam i drugi će ga slijediti. Allahov poslanik alaihi salatu islam bio se posvetio njemu, pa kada je došao Ibn Umi Mektum i zatražio odgovor na svoje pitanje, Allahov poslanik alaihi salatu islam se namrštio i okrenuo od njega. Pa ga je Allah dželavala ukorio, objavio suru Abese. Početak sure Abese govori o tom događaju. Nakon toga, Allahov poslanik alihi salatu wasalam se najviše družio sa Ibnom i Mektubom. Čak ga je postavljao za imama. Imamio bi. Klanjao bi kada bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam trebao negdje da ide. Čak Ibn Mektum učio je ezan. Učio je ezan i slično. Dakle, družio se sa osobama s posebnim potrebama pa bi ih podsticao na strpljenje, da se strpe na tom iskušenju kojim ih je Allah subhanahu wa ta'ala stavio na ispit, kojim ih je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao. Allaho poslanik alihi salatu oslam oporučivao im je strpljenje i posticao ih da budu zadovoljni sa stanjem u kojem se nalaze. I subhanallah, takve osobe su zadovoljne. Sjedite s takvim ljudima, pričajte s takvim ljudima, vjernicima kojima su uskraćene neke blagodati, vjernicima s posebnim potrebama, sa određenim velikim poteškoćama, sjedite, počesto znaju biti zadovoljni od nas. Počesto znaju biti zadovoljni od nas. Kada sjedete sa osobom koja ne vidi u jedno oko, koja je slijepa u jedno oko, pitate je za stanje, ona je zadovoljna. Kaže, pogledaj onoga koji nema ni jednog oka. Pogledaj onoga koji je slijep na oba oka. Ne vidi nikako. Subhanallah. Kada sjedeš sa čovjekom koji je na štakama, razgovaraš s njim koji hoda na štakama, nema jedne noge ili na nogu, Kad ga upitaš za njegovo stanje, kaže, pogledaj onoga u kolicima, alhamdulillah, ja sam zadovoljan svojim stanjem. Dok počesto mi ne primjećujemo ni onoga na štakama, ni onoga u kolicima i e, nismo opet zadovoljni svojim stanjem. A oni su bili zadovoljni. Allahov poslanik alaihi salacom posticao ih je na strpljenje i na zadovoljstvo Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom i obećavao im, budu li takvi, obećavao im nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I to kakvu nagradu obećavao im je džennet. Pa Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, kako nam prenosi Enes ibn Malik radi Allahu ta'ala, citira onome koji izgubi Vid citiramo riječi Allaha Đallavala i obavještava ga o Allahom obećanju, donosi mu vijest šta je Allah subhanahu wa ta'ala obećao mu ukoliko se strpi na gubljenju vida, ukoliko bude zadovoljan tom Allahom Đallavala odredbom. Pa kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa rekao doista Allah kaže idab btulitu abdi bi habibetejhi fa sabar avottuhu minhuma al dženne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ukoliko iskušam svoga roba sa uzimanjem njemu njegova dva oka. Ovdje u arapskom terminu spomenu to je, dakle spomenut je termin u hadisu sa njemu dvoje najdraže ili sa njemu ono što je najdraže, da mu uzmem ono što je njemu najdraže. Čovjeku počesto je da vidi nešto od posebnog značaja, da gleda u svoju majku, da gleda u svoga babu, da gleda u svoju dječicu, da gleda u svoju suprugu, da gleda u Allahu ađalla vala stvaranja, da se divi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kada iskušam svoga roba uzimanjem mu, njemu onoga što je najdraže dva oka, ta dva oka ja mu zamjenjujem nagradom dženneta. Ta dva oka ja mu zamjenjujem sa džennetom. U citatu kod imama Tirmizije, a ovaj citat je kod imama Buharije, dok u citatu kod imama Tirmizije stoji da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, dakle hadis kuci, kome ja uzmem dva oka, pa se on strpi na tome i bude zadovoljan, očekivao nagradu od mene, doista ja mu nisam zadovoljan drugom nagradom osim džennetom. Ja sam zadovoljan, zadovoljan da mu dadem nagradu za to njegovo strpljenje, za njegovo zadovoljstvo i iščekivanje nagrade od mene zbog uzimanje, uzimanja njemu dva oka, ukoliko se strpi na tome i bude zadovoljan time, ja ne vidim i nisam zadovoljan drugom nagradom osim, osim dženneta. Također, Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma spominje da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu i pogledajte i ovaj hadis je također posticaj osobama, našoj braći, našim sestrama s posebnim potrebama da se strpe na tim iskušenjima, kojima ih je Allah dželavala iskušao, da se strpe i da budu zadovoljni. Allah dželavala im obećava ogromnu nagradu. Pogledajte u hadisu Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhum, Allahov poslanika alihi salatu wasalam kaže oni koji su bili zdravi na dunja luku, oni koji su imali sve na svome tijelu, imali čulo sluha, čulo vida, imali sve organe, čulo govora, govorili, slušali, gledali, jeli uživali sa svim tim svojim čulima, imali jeli sve ostale organe kod sebe, noge, ruke, doticali, hodali, odlazili gdje su htjeli, sutra na sudnjem danu, kada vide kakve nagrade čekaju one koji nisu imali nešto od toga, one koji su bili stavljani na iskušenja, koji su imali pri sebi ogromne poteškoće, te gobe, nedaće, snalazile ih poželjeće, poželjeće da su im na Dunjaluku trgali meso kliještima. Da su im trgali meso kliještima. Kada ugledaju koje nagrade čekaju takve osobe s posebnim potrebama, s teškoćama, tegobama u kojima su se nalazili, s kojima su živjeli. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu osalam ne samo da je posticao na strpljenje, i na zadovoljstvo s tim dotičnim iskušenjem osobe s posebnim potrebama, već je i on, Allahov poslanik, alaihi salatu, sam dovio za njih. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dovio je za njih, a poznato nam je da dova Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam se primala. To je bila primljena dova za koga Allahov poslanik alaihi salatu wasallam dovi. Pa je to također poseban znak milosti Allahovog poslanika alaihi salatu sam prema tim osobama, poseban znak bliskosti tim osobama i slično. Pa spominje Ajša radijallahu ta'alanha da kada bi Allahov poslanika alaihi salatu sam obišao bolesnika ili kada bi njemu bio donešen bolesnik, da bi Allahov poslanika alaihi salatu sam učio mu dovu govoreći gospodaru ljudi odagnaj nevolju od ovog čovjeka, ti si onaj koji liječi, nema drugog liječnika mimo tebe, nema drugog lijeka mimo tvoga lijeka, pa podari izliječenje nakon kojeg će ova bolest potpuno iščeznuti. Zatim također spominje Atije, radi Rahimehullahu Teala, učenik Ibn Abbas, da mu je jedne prilike Ibn Abbas radi Allahu Anhuma rekao, hoćeš li da ti pokažem ženu koju je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa salme obećao džennet. Hoćeš li da ti pokažem ženu koja hodi dunjalukom, a od stanovnika je dženneta? Pa, a ti je, njegov učenik je rekao, svakako, pokaži mi učitelju tu ženu. Pa je pokazao prema ženi crnkinji, sluškinji, koju bismo mnogi mi otjerali sa svojih vrata ili zloupotrijebili da nam obavlja naše poslove poslije otjerali kako se danas mnogi isprav takvima obhode. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ova žena je došla Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i požalila se na svoje stanje. Rekla je da ima padavicu, da pada. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao, ako hoćeš strpi se na tome, ako hoćeš strpi se na svojoj bolesti, pa da budeš od stanovnika dženneta, ili da dovim Allahu subhanahu wa ta'ala da ti podari lijeka, da ti Allah da izlečenje, da se izličiš, da te prođe ta tvoja bolest. Pa je rekla Allahu poslaniče, strpit ću se. Međutim, kada padnem, ponekada se otkrije donji dio moga tijela, pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala, ne za izličenje, Ja ću saburati na ovoj svojoj bolesti, međutim moli Allaha subhanahu wa ta'ala da kada padnem, da se moje stidno mjesto ne otkrije. Subhanallah, pogledajte, bolesna žena, žena koja ima padavicu, a dobro nam je poznato da takve osobe ne mogu birati mjesto gdje će pasti, vrijeme kada će pasti, u svojoj kući među četiri zida, da ih niko ne vidi i slično, Ne. To se može desiti na putu, to se može desiti na pijaci, to se može desiti negdje drugo na javnim mjestima. Pa pogledajte istinske žene vjernice. Na nas mnoge muslimanke ne samo da su utegnute, već nisu ni na koji način pokrile svoje tijelo i kažu muslimanke, kažu da vjeruju u Allaha, kažu da vjeruju u sudnji dan, a više su otkrivene nego pokrivene, a zdrave su, ništa im ne fali, ne boje se Allaha dželavala da im to Allah subhanahu wa ta'ala prije ili kasnije ne uskrati, ne boje se ne skrivaju tu svoju ljepotu i svoje izazovno tijelo, ne skrivaju ono što je Allah dželavala naredio da skrivaju, ne boje se za svoje tijelo sutrašnje džehennemske vatre. Prko se Allahu, a muslimanke, muslimanke, pogledajmo ove žene, istinske vjernice muslimanke, bolesna, pada, ima padavicu, ne zna za sebe kada upadne, Međutim, brine se za svoje stidno mjesto. Hoće li se otkriti njen donji dio tijela? Pa kaže Allahov poslaniče, moli Allaha subhanahu wa ta'ala da me sačuva toga, da zaštiti moje stidno mjesto, da se moje stidno mjesto ne otkriva. Pa kaže Ibn Abbas, nakon toga kada bi padala, padala često, saburala je na toj bolesti. Zašto? da bude od stanovnika dženneta. Danas, kada kažeš ljudima radi to i to, Allah ti obećava džennet kao da si mu rekao nešto tamo, usputno. Kao da mu obećaješ nešto usputno, a ne dakle džennet. I to ko obećava? Obećava Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji najistinitije govori, onaj koji svoje obećanje zasigurno ispunjava. Ova žena vjernica kaže, ja ću saburati da budemo stanovnika dženneta, ali dovi Allaho poslaniće da se moje stidno mjesto ne otkriva. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam suosjećao se sa osobama s posebnim potrebama, pa im je nadjevao lijepa imena ili lijepe nadimke, pa bi onoga koji je bio slijep, koji nije vidio nazivao bi ga i opisivao kao onoga koji vidi, ne bi uopće spominjao mu tu njegovu tegobu, to iskušenje s kojim je bio iskušan. Pa se prenosi u hadisu opet Džabra ibn Abdillah radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam hajmo, hajmo do besira koji stanuje u jednom ensarijskom kvartu naselju po imenu Vakif. Hajmo do njega da ga obiđemo. A kaže Džabri ibn Abdillah, pogledaj, Allaho poslanik alihi salacom tog čovjeka je nazvao besirom, ono, onom, onim koji vidi. A taj čovjek je bio slijep. Taj čovjek nije vidio na svoje oči. Ali Allahov poslanik alihi salatu wasalam ne spominje tu manjkavost kod njega. Taj čovjek je bio vjernik. Koliko danas ljudi vidi svojim očima? ali su njihova srca slijepa. Zato Allahov poslanik alihi sallam kaže hajmo kod onoga koji vidi, koji stanuje u tom ensarijskom kvartu vakif da ga obiđemo. ni on slijep, on vidi, on vidi svojim srcem, on je pokoran Allahu dželavala, pada mu na seždu, iako svojim očima ne vidi, vidi svojim srcem. Zatim Allahov poslanik alihi Salatu wasalam je uvijek nastojao da ih ohrabri, da ih razgovori, da ih odbrani, ukoliko bi neko ih ismijavao, ukoliko bi se neko ismijavao s njihovim izgledom ili s njihovom tom mahanom, svakakvih ljudi je bilo i svakakvi ljudi će i biti. Allahov poslanik alihi salatu sam je branio takve osobe jer je bio često uz njih. Posticao ih na strpljenje, dovio za njih, nadjevao im najljepša imena, najljepše nadimke, razgovarao ih i slično, je li Allahov poslanik alihi salatu oslam i branio ih je. Pa se spominje u nama, svima dobro poznatom hadisu, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala nije bio sićušan, sitne građe. Jedne prilike kada se ispeo na stablo, stablo od kojeg se prave misvaci za čišćenje zuba, sivak. Ispeo se na to stablo da, jeli, sjeće grančice i od njih da pravi misvake. Pa kada su ga drugi ashabi ugledali na stablu, visoko, dakle na stablu gore, popeo se bio Abdullah ibn Mas'ud, počeli se smijati. Pa Allah, poslanik alihi salam, prolazi pored njih i pita, bimeta tahakun, čemu se to smijete, zašto se toliko smijete? Pa su pokazali, smijući se, pokazali su na Abdullahove cjevanice, Abdullahove potkoljenice. Bio je sićušan, poput, kako kažu, jeli dva klipića, noge su mu bile, tanke, mršave. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam, smijete se Abdullahovim cjevanicama, smijete se Abdullahovim potkoljenicama, doista su one teže na vagi sudnjeg dana, na sudnjem danu na vagi od brda Uhud. Doista su te noge teže na sudnjem danu na vagi od, od brda Uhud. Kako da ne? kada Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala nije bio najbolji poznavalc objave kuranskih ajeta. Gdje je kuranski ajet objavljen? Najviše je s te strane pohizmetio Allahovu knjigu. Zatim najviše je ličio Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Zato je vjerovjesnik alihi salatu wasalam bio uz njega često. Hvalio ga, branio ga, iako je bio sićušan. Pa kaže, ukoliko neko želi da uči Kur'an onako kako je objavljen, neka ga uči kako ga uči Ibn Umi Abd, odnosno Abdullah ibn Mas'ud. Upitali su Huzeifu radijallahu talan, ko je to najviše ličio Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i svojim uh, hodom i svojim ponašanjem i svojim moralom, karakterom, pa je rekao Ibn Umi Abd, Abdullah Ibn Mas'ud, radijallahu talan. Dolazio bi Abdullah Ibn Mas'ud u društvo Omera, radijallahu talan, pa kada bi ga vidio Omer, tako sićušnog, smijao bi mu se, nakon što bi Abdullah Ibn Mas'ud ustajao i odlazio, govorio bi za njim Omer, radijallahu talan, posuda koja je puna znanja. Abdullah Ibn Mas'ud, je posuda, posudica koja je puna znanja. Jeste sićušen, ali pun znanja. I poznato je da je rekao Abdullah ibn Mas'ud da ima nekoga da bolje poznaje Allahovu knjigu od mene i da se može do njega doći, ja bi išao do njega. Međutim, nema toga koji bolje poznaje Allahovu knjigu od mene. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam obilazio bi osobe s posebnim potrebama i ispunjavao njihove potrebe. Obilazio bi ih. Pa se spominje da je jedan od ashaba koji također bio je slijep ili je slabo vidio. Slabog, slabog je vida bio. Pa je rekao Allahom poslaniku alihi salacom, Allahom poslaniče, ja stanujem tu i tu na tom i tom mjestu i ja svome narodu klanjam namaze, predvodim ih u namazu. Pa kada padne obilna kiša, Allaho poslaniće, ja ne mogu da odem do njih, ta kiša ispuni dolinu koja je između nas, između mene i njih i ne mogu da im odem i da klanjam namaze, pa dođi Allaho poslaniće, ako možeš kod mene i klanjaj u mojoj kući, pa od moje kuće napravi musallu, da onaj ko može dođe meni, jer ja slabo vidim, ne mogu da idem do njih. Pa Allaho poslanik alihi salatu sam došao je sa Ebu Bekrom i nekolicinom ashaba do ovog ashaba i dakle klanjao kod njega. Nije sjeo. Ušao je u kuću i rekao gdje želiš da klanjam? Reci mi gdje želiš da klanjam? Pa je dakle rekao ovaj ashab koji je slabo vidio rekao je Allahu poslaniče tu, na tom mjestu mi klanjaj. Pa je Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame tu i klanjao i nakon toga je li to mjesto je bila, bila musalla gdje su dolazili osla, ostali muslimani i klanjali, klanjali za ovim ashabom. Zatim Allahu poslanik alihi sallallahu alihi ispunjavao je njihove potrebe makar te osobe i ne bile je li potpuno razumne. Spominje se u hadisima da bi znala starica doći. Kažu ashabi koja nije bila pri pameti dobro, nije bila pri pameti dobro, nije bila sva svoja što naši stari kažu i govorila bi Allahovom poslaniku, Allahov poslanik, ja imam potrebu, kada možeš da odvojiš vrijeme za mene? Pa kaže Allahov poslanik, alaihi salucu, izaberi kad god hoćeš, gdje god hoćeš, pa bi znala zaustaviti Allahov poslanika alihi salacom negdje uz kraj na putu i govoriti Allahovom poslaniku alihi salacom, iznositi, iznositi svoju potrebu. Zatim Allahov poslanika alihi salacom zabranio je da se takve osobe omalovažavaju, da se takve osobe ismijavaju. Naprotiv, rekao je Allahov poslanik alihi salacom da nas Allah ne pomaže, da nas Allah ne obskrbljuje osim s našim slabima, osim zbog naših slabih, jer takvi počesto, počesto, ako ne i sigurno, uvijek su bolji od nas u svome ibadetu. Iskreni u svojim dovama, prisutni u svojim namazima i svim drugim ibadetima. Pa se Allah zbog njih odaziva njihovim dovama, zbog njih spušta bereket na sve nas. I mnogo je drugih načina kako se Allahov poslanik alejhi salat sam obhodio sa osobama s posebnim potrebama. Vrijeme nam ne dopušta da govorimo o tome još, ali dakle zbog svega ovoga, ovakvog lijepog ponašanja Allahovog poslanika alejhi salatu selam spram osoba s posebnim potrebama koje je počesto neki tamo na skučen prostor jeli ostavljaju tamo i skoncentrišu, ne dozvoljavaju im da kontaktiraju s drugim ljudima s drugim svijetom da izađu među svijet, već tamo negdje i stacioniraju. Allahov poslanik alihi salatu sam nije na takav način postupao, već je miješao se s njima, bio im pristupačan, ispunjavao njihove potrebe i zbog toga nećemo prestati diviti se našem poslaniku i miljeniku Muhammedu Mustafi alihi salatu wasalam i podučavati se na njegovom primjeru kako da se obhodimo sa ovim osobama ali i sa svim drugim ljudskim osobama, pa dakle čak čak ne samo ljudima i ljudskim svijetom, već i drugim svijetom. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo kazali i koje smo čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od iskrenih sljedbenika njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam na Dunjaluku, jako Bog da njegovim društvom na ahiretu.